บุ๊กทูแปดสิบอบซจอบซจคำคุณศัพท์สาม adjective 3 adjective 3เธอมีสุนัขหนึ่งตัว ea are un câine Ea are un câine. สุนัขตัวใหญ่ Câinele este mare. Câinele este mare. เธอมีสุนัขตัวใหญ่หนึ่งตัว Ea are un câine mare. Ea are un câine mare. เธอมีบ้านหนึ่งหลัง Ea are o casă. Ea are o casă. บ้านหลังเล็ก Casa este mică. Casa este mică. เธอมีบ้านหลังเล็กหนึ่งหลัง Ea are o casă mică. Ea are o casă mică. เขาพักอยู่ในโรงแรมหนึ่งแห่ง El locuiește într-un hotel. El locuiește într-un hotel. โรงแรมราคาถูก Hotelul este ieftin. Hotelul este ieftin. เขาพักอยู่ในโรงแรมราคาถูก El locuiește într-un hotel ieftin. El locuiește într-un hotel ieftin. เขามีรถหนึ่งคัน El are o mașină. El are o mașină. รถราคาแพง Mașina este scumpă. Mașina este scumpă. เขามีรถราคาแพงหนึ่งคัน El are o mașină scumpă. El are o mașină scumpă. เขาอ่านนิยายหนึ่งเรื่อง El citește un roman. El citește un roman. นิยายน่าเบื่อ Romanul este plictisitor. Romanul este plictisitor. เขาอ่านนิยายน่าเบื่อหนึ่งเรื่อง El citește un roman plictisitor. El citește un roman plictisitor. เธอดูหนังหนึ่งเรื่อง Ea vede un film. Ea vede un film. หนังน่าตื่นเต้น Filmul este captivant. Filmul este captivant. ธอดูหนังน่าตื่นเต้นหนึ่งเรื่อง Ea vede un film captivant.